abarundi muri hanze kugira namwe mugire icyo mushikirije cyane cyane mu kubaka kino gihugu cy'amavukiro muti rero uno munsi tugaruka kubikingira muravyibuka hari kwigenekerezo rya mirongo ibiri kigarama aha habe amatora amakasikete eh, menshi musanzwe mufise eh. eh, ngira mwara bikurikiranye ku kigenekezo rya mirongo na mirongo ibiri na rimwe aho mu gihugu kibanyi muri repubulika ya demokarasi ya kongo matora. ubu yaraheze hama ibiharuro bikavuga yuko mu umuperezida umukuru w'igihugu yahahora perezida sortant ca RDC mubona hari ico bishobora guhindura muri kano karere uko yogenda kose ariko amatora uko yogenda kose ibiba muri Kongo birafise ingarukizi nziza canke mbi ku bihugu bibanyi mbere muri aka karere kose tuyita akarere k'ibiyaga binini kagizwe n'ibihugu cumi na bibiri mu muri konferanse ifite icyicaro hano mu burundi mm, jewe bashaka ndajya kure gusumba mhm. ibiba muri congo birashobora gufasha afurika guhinduka neza cyangwa nabi mm. mugabo jewe kubera nafashe ingingo yo kujya ndabikurikirana kuva ngerageze kubitegera icyo gihe ingorane yari iherutse kuba muri aka karere mu burundi bari baje kuganagura mirikiro ndadaye hanyuma ababikurikirana byaragaragara yuko eh, iryo gandagurwa rizogira inkurikizi mu gihugu cy'ibanyi cy'u rwanda icyenda na gatatu eh, mu rwanda jenoside yabaye mu mirongo icyenda na kane hanyuma y'icyenda na gatandatu mm. ku icumi ingwano iratanguye muri congo mm-hmm. mugabo ababikurikirana nk'abahinga bavuga icyo bita regere d'octobre byose byagiye biratangura mu kwezi kw'icumi si igituma icyo mugabo bakunda kwibagirana n’uko uko ingwano ya mbere yari yatanguriye ngaha mu Burundi mu marangara amarangara mm-hmm. eh, hanyuma rero ndadebe bamwica mu kwicumi ingwano muri congo itangura mu kwicumi nyene bavyita regere d'octobre icyo batigeze bakunda kuja baravuga kenshi nuko byari ibintu bigoye gutegera utari umuntu abikurikiranye uri hafi kandi abyitaho cyane rero ngarukiye ku byo nabona mirongo icyenda na gatatu bahejije hano mu burundi cyane cyane tumaze kubona yuko urufugwiwe rwiwe rwafashwe nk'ibisanzwe mu makungu ibyo byaratusinzikaje twebwe twari tumuzi tuwe twagendana kubona bafata urupfu rw'umukuru w'igihugu nk'ibintu bisanzwe kuko mhm. ah, bari bamugandaguye mu nyuma twasanze babahaye amapete hanyuma mbere bati barafata ubutegetsi ibyo uye umuntu ashobora kubivuga kuko birazwi byarerekanywe harabaye amatohoza mugahe ikindi nacyo batakunda kubona ni uko iyo bariko baravuga ngo turondere amahoro muri mu Burundi mhm. urazi ko bagiye arusha hagenda abarundi gusa bavuze bati turondere amahoro y'u Rwanda hagenda abanyarwanda gusa na Congo harigize eh, aho muri Sun City muri Afrique du Sud harabaye ibiganiro byo kugarukana amahoro muri Congo hagenda abakongomani gusa nta nta si kenshi wahura n'abantu bavuga bati ibi bintu birafatanye mhm. rero mugomba kurondera amahoro arama muri mm. ujya mwanya muto yatwaye yarumvirije abahanuzi biwe jena ari umwe mu bahanuzi biwe kandi yaratumvira rwose cyane twaramubwiye tuti kuko yari yari yabaye umukuru w'igihugu bwegu itariki zitanu z'ukwa kabiri mirongo icyenda na kane inama mpuzamakungu mhm. itumwe ko na oni igahuza abegwa n'ikibazo cy'ubururu n'u rwanda kandi yari yatahuye yuko ibi by'abahutu n'abatutsi badushira mu ho turabizi turi benshi babizi n'abatazi kubisigura barabyumva hmm. sinzi ko na perezida ndayishimiye wibuka mu ijambo yigeze kuvuga sinzi ko ari mu cyangwa mu wundi mwaka yaragiye i new york eh, bari baravuga ibintu bya duradorome avuze ati “Hari abakozi b'amashyirahamwe mpuzamakungu ya duradilome badakora akazi kabo nk'uko babwirizwa bapenderera usanga bari baragutoteza kubera imvo ataho zisana n'ibyo zina muntu mugabo zifise intumbero ya politiki na diporomasi y'ibihugu bya rutura mm. icyo kintu n'ubu kiracyabangamiye mm. aka mm. karere kacu cyane cyane buri uri kurambaza ibya kongo ubu ibya kongo kuri jewe mm-hmm. benshi kiseke eh, ariko ari we ariko araza imbere mu biharuro yuko ari wazosubira kuba mukuru w'igihugu abandi nabo bakavuga bati nimuyasubiremo yose nimwifute byose mm. hanyuma abandi nabo bati yaje atawuzi yavuye oyo uretse n'ibyo naho bavuga gutyo ngewe mhm. simbona abantu benshi bategerezwa gutegera ni kuki mhm. kujya bitananga yahora atwara seni muri 2018 mhm. mu gushinga umuhari wiwe yarinze kuja Nairobi kandi niho vyamenyekaniye bica bitera induru ijya wumvise hanyuma abanyamerika bati reka abantu tubafashe bati ngo tubasabe bagire ese sorufe y'iminsi itatu mhm. gusa iziviniyo i washington hano dufise za sijeri dufise za New African dufise za eyase mugo bikarinda kuva i washington mm. ni bwa bushobozi yapfa y'umuzungu ni kwa kuboko k'umuzungu mu matora yo muri afurika hari aho tubabeshyira hari aho ahubwo ubwiza kuraba twe ni kuki tutafise ubushobozi kubwira ba bene wacu tuti nimwicare hasi muganire renda kubwire bwana medara jewe ndabye ingaruka z'ukuntu amakunga dufata mhm. dufatiye ikongo ingene amashyirahamwe ajya aza gucukura ubutare bwo mu gataka ka kongo akorana n'ibihugu rutura bivamwo gaca ndaba na politike bagira ku isi aho ugiye hose ugasanga ari muri by'akatekara k'izina muntu turadoromu ugiye mu bya migirasiyo by'impunzi ibi by'aba by'abarenga imbibe bava mu gihugu bajya mu kindi ujya mu bintu bya byo hose usanga bobo ariko rero biyamamaza wabona umengo uh, akenshi bari kuba cyane ku rwanda bamwe eh. bati aba n'abatumwe na naka ati aba nabo batumwe na banaka ninagira iki nzoshika hanaka byagiye biravuga cyane ku majambo cyangwa amadiscours y'umuperezida w'ubu eh, Felix Antoine Tshisekedi mbere ugasanga hariho abandi bariko baragirizanya n'ubwene gihugu mm. bikaboneka yuko umengo intango yari mbi ubwo akarere hari ico kategerezwa gukora kugira eh, eh, mu matora kumbure abe transparent hamwe Uh, ibivuyemo binezereze bose rega mbere cy'uku nuvuga cy'ukunigura mhm. ukuntu ibihugu bibanyi bitashoboye gutanga garanti zikwiye kugira ngo mhm. bahumuriza abanyekongo mu gihe bategura ry'amatora kugira ngo baje kuyagendereza barabe igene biriko biraba waramvise yuko aba observateur muri EAC barabangiye mm. none urabona manda ya yasi yaraheze yaragiye icyo nicyo cya mbere cyo kuvuga duti abanyafurika aho hantu byaratunaniye mm. kuko ababanyi badashoboye kukuzanira umwizere ukwiye kugira ngo nawe ubizere ni ikibazo gihambaye aba eh, ya force militaire ya eyasi yaragiye irutse kugenda ejo niho bavuga ngo umusoda wa nyuma yaragiye hanyuma mugabo baratubwiye yuko n'abasudafurika bamaze kuhashika hmm. kugira ngo ntihasigare ari ari tuvuga buke ari terrain hmm. vide bakarinda kuva muri afurika du sud baza ngahaye twe turi ngaha abaganda bari habye abarundi no munsi bariyo abarundi bariyo nivyo je cyo ngomba kuvuga nuko naho baba bafise ibyo bapfa mhm. naho baba barashwanye bikaba bizwi bakicana bakangazanya bagatukana ibyo birazwi ntungahe iwacu mu Burundi urabona hari ibiganiro byagiye biraba hagati y'abahutu n'abatutsi bashwanye bicanye batukanye bagiraniye ibiki mu nyuma aravuga bati aka agakiza kacu kari mu biganiro mhm. barabigira iyo experience turayifise ndaza kuyigaruka ku mugaciro agomba kuvuga aha muri kano karere n'aho ibihugu bitumvikana nta kintu bafise bapfa mhm. cyo babuza kujya hamwe kugira ngo batsimbataze amahoro muri ako kano karere kubera umwansi nitwaba tumufise n’umwe ashaka kimwe abana abakecuru mm. abatama abantu batari mu ngwano na gatoyi mm. kandi igitangaje umuntu akubahuka akemanga ikintu nk'icyo nicyo gitangaje hano muri kano karere tugaca rero tubuka yuko iyi ngwano turimo nabandi abikubwira ni ryana nzobarerera mm. kandi mm, ku rya mirongo ine n'icyenda leta y'u rwanda ikaba yara yarahakanye ibi yagirizwa n'uburundi erega iyo mm. tangazo nararibonye ry'umuvugizi wa leta y'u rwanda mm-hmm. erega rimwe na rimwe ibintu nk'ibyo birateye ubwoba kwemanga ku gukenera aya matungo ari mu bihugu byacu mhm. eh, ntawe uzobabuza kuko niyo utaba ubibabujije barafise ukuntu bajya barinjira mugo bamaze kumenya yuko turi hamwe kandi ko dufise umugambi umwe bazoca batangura kwiga kutuba ibyo birashobora gukunda n'iyi politiki nshasha ya yasa ni nk'uko ubona CGR conference internationale de la région de Grand Lac mm-hmm. igihe bayishinga inyuma y'inama yabaye i Nairobi muri bibiri na kane kwari kugira ngo iryo shyirahamwe rifashe ibihugu kuja hamwe bitora umuti w'amahoro n'umutekano muri ibi bihugu byacu mugabo ibintu iyo biri kubiraba umengo sije ntihari ahiri ngaho ibujumbura na twebwe abarundi benshi usanga batazi ko ari hiri batazi yuko akazi ifise nk'ubu nk'ubu yaba akazi bayijeje ifise uburyo bwo kukarangura mm-hmm. wari kujya wumva uti umukuru w'ishyirahamwe sijene abicishije ku biro bikuru byiwe by'iryo shyirahamwe riri bujumbura reka dutume ko abo bantu babipfa abakungumana abanyarwanda ba Kenya bose akarere bakaza ngaho ibujumbura canke data bakagira i Rwanda muri Angola kuko uri twagwa na president wa, wa Angola mm. mbe amatora kumbure muri Kongo ah, agenze neza Mhm. twavuze n'ayandi maliste y'amatora yimirije mbe mhm. mubona agenze neza ari umwizero bishobora guha cyane cyane ibindi bihugu byimirije nabyo n'amatora umwizero wa mbere uzova ku kuntu ijyangwanizo wanza guhera ntawe ushobora kugira amahoro muri kano karere ah, ingangwana iri ngaha muri kivu itabanje guhagarara n'abavuga yuko hajya naho bigoye ko intambara intambara ihera urabye ukuntu bagiye barasabikanya ajya mamine biragoye mugabo birashoboka biragoye kubera n'ingwano ya ryana nzobarerera nguma ndabigaruka ko sinzi ko muzote bamuvyumva ryana nzobarerera mm. wewe rero turiko turagwana twe nawe ntitumenye yuko abadukoresha bashaka tumarana hanyuma bace baza gutorana ibyo twasize tutabitegere twe nawe ntituzigera tuvayo aha niyo ngorane dufise aha mugabo ubu hoba abantu babashinga nayo abantu babahanuzwa jambo bibazwi bumvigwa bakavuga bati biga aha ayo moja hamwe tukumvikana ubwa mbere tukabanza tukumvikana yuko atabuze usura ku icundi ubwa kabiri tukumvikana yuko icyo tubwiza kurondera mu kwezi kwa kane guheze zari itariki zingahe kwa kane cyangwa kwa gatanu bose bari ngaha abakuru ibihugu byo muri aka karere bose bari ngaha na sekirite generale de Nations zini yari yaje bari bamutumiye yaraje perezida de la komisiyo indoniyo afurikani yari ngaha yari yaje isi yose yari itonze e e ngaha Mm. Eh, yego ni byiza ko abanyagihugu abakuru b'ibihugu baganira ubona ko bakundana bashyikiranye imbere y'abamenyeshamakuru nka mwebwe mugabo biraryoshye gusumba wumvise nk'abarundi bagiye gutembera mu rwanda abanyarwanda bakaza gutembera ino gutyo muri kano karere baza kurondera imigambi barangura mugatari imigambi yo kwicana kandi atari imigambi yo gutegurira akazoza ubu tubwiza kuraba amajambo dukoresha ati kuko abanyafrika bamwe bamwe bubu si nk'aba muzi haheze imyaka icumi cumi n'itanu mm. ati umunyafrika bubu mu banyafrika bubu hariho abo tubwiza kwitondera kuko baratahuye ingorane ziriho ubu rero barazi nyine bivuna kumbure n'ingaruka mu bihugu by'akarere Burundi burimo ni irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana na gatatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana izo nimero urashobora kudutora kuri WhatsApp nibutsa ko rimwe Burundi gusa muri hanze y'igihugu murashobora kandi kugira akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi munane mutembo tovoshi mututsi muhunde tovoshi ah, nuko rero abo n'urwaruka rutandukanye rwa kano karere k'ibiyaga binini abandi bavuga k'ibiyaga bigari harimo abakongomani harimo abanyarwanda eka n'abarundi aho bariko baririmba cyane cyane kujya hamwe no gufatana munda muri kano karere aha tumeze neza tumeze neza na kabeho gusa urazi yuko twange bya bihe by'imbeho mm. ego sangwa ikaze rero mwumvise intumbero twahaye kino kiganiro umwanya ni gwanyu ari kibazo canke ari intererano murakoze cyane kuma ikaze mhm. nagira ngo ubwira kandi nsubire nshimire umwubaho wa mhm. nukuri iyo yaje mu kiganiro aba ariko aratwigisha mhm. kuko aduha ibintu birimo akanovera kenshi hanyuma rero nshima n'intumbero mwahaye ikiganiro murakoze cyane eh, hanyuma nagomba kandi ntibagire ntangure guhoza abarundi bose muri rusange na cane cane abanyagatumba baraye bakoze ko igitero mhm. n'umugwi w'iterabwoba wita ngo nirede itabara mm. ukaba warahekuye uburundi n'abarundi mu kwica ibibondo abakenyezi abantu bakuze ni ukuri n'ibiterasoni uwo mugwi turawuteye ivyatsi mhm. hanyuma ibi byose bikaba bifitaniye isano n'ibiri ko biraba aho hakurya mu gihugu cya kongo mhm. eh, felix antoine Tshisekedi cirombo mm. uyu mwubahwa yaravuze amajambo akomeye cyane mwese mushobora kuba mwarumvirije mm. amajambo adasanzwe amenyerewe cyane cyane kuvugwa n'umukuru w'igihugu mhm. ayo majambo yavuze ari muri eh, kampanye mu myiyamamazo mm, mm. yongera yashikiriza ari ku maradiyo atandukanye yo muri kongo n'ayo hanze mhm. uyu mubanyi wacu uh, niko ndabivuga agenda akoresheje mu majambo yakoresheje mm. abivuga kabisa wumva yuko ababaye kandi mu majambo atamenyerewe mu kanwa k'umukuru w'igihugu mm. ubwo rero ibyo byerekana neza yuko uh, ashobora kuba inama nshingamateka n'inama nk'inguzamateka mm. ati ndabasaba uruhusha rwo mhm. kurasa u rwanda ayo ni amajyamba akomeye rwose jewe nk'umuntu abirabira hafi yaraneye ubwoba kubera ucubona yuko mu karere twari twizeye yuko turiko turogorora ariko tutarogorora na gatoya hmm. ivyo rero bitiwe navyo ndabijaniranye n'ikiganiro nyenicubahiro umukuru w'igihugu cyacu mhm. yakoze hirya y'ejo agikorana n'abanyagihugu mu ntara ya cankuzo mhm. nawe yarabajije ikibazo kijanye n'ibiriko birabera muri Kongo cyane cyane kijanye nabo bagwanyi bitwa Leta Tabara bitwa ko bari muri Kongo mhm. aho yabateye ivyatsi hanyuma arongera nawe nyene aratunga urutoke igihugu cy'u Rwanda ko arico kibaha indaro kibigisha ibya gisirikare mm. kibafasha mu by'utunzi hanyuma bakaza kwica inzo ya abakenyezi mu gihugu iwacu mhm. n'ibyo nabyo n'ibintu bikomeye amajambo nk'aya n'umukuru w'igihugu ni amajambo nayo akomeye cyane aha rero icyo nkuramo ni uko rimwe mhm. abakuru b'ibihugu batanguye bamenya ikibazo iyo kiri ikibazo iyo kiva n'abagitera iyo umaze kumenya igitera ikibazo ikiba gisigaye no kurondera inyishyu hanyuma inyishyu nyinshi zishobora kuba inyishyu za diplomasi mugabo diplomasi rero yabigarutse ko ni ibintu byamye bikorwa kuva kera bamaze kugaragaza inshuro nyinshi mhm. mugabo gushika uno munsi bitaratanga inyishyu urabona yuko akarere kaguma karimo injyane injyane injyane ubu rero umuntu yokwibaza ati mbega tuye gusubira mu ngwano yeruye mhm. eyase eh, yasohotse sadeke yinjiye ndabibutse yuko sadeke ariyo yari yatujije uwo mugore mu myaka iheze mm. hanyuma eh, tuba tugiye gusubira mu ngwano yeruye hagati y'ibihugu muri uno mwanya byemeza cyangwa ngo ntawobihakana dufatiye ku by'abakuru b'ibihugu bavuze birumvika yuko icyo ari cyo cyose gishoboka jewe rero nkagira nti mhm. nk'abarundi n'ukuri abarundi twamatura abantu twifuza amahoro mhm. abarundi twamatura abantu dufasha mu mihingo y'isi yose kugira ngo ibihugu byashishikajwe n'intambara bigarukemo amahoro mm. twebwe nk'abarundi twama turi ku ruhande rw'amahoro muri kongo abasoda bacu b'abarundi bariyo mu gufasha kongo kugarukana amahoro mm-hmm. mu gufasha abakongomani kugarukana amahoro ibyo rero n'umukuru w'igihugu yarabigarutse karavuga ati ni amasezerano ari hagati y'ibihugu ibyo ni mm. ubu rero murabonye yuko rero itabara ihejeje gutera mu burundi mbega icyo kirashobora guhindura iforo y'abasoda b'abarundi bari muri kongo yego mhm. cyane yego cyane dusaba yuko bokora ibishoboka kugira ngo batuze uwo mugwi witwa leta bara witwa gukorera ku butaka bwa kongo ariko ukaba uva mu gihugu kibanyi cy'u rwanda bawutuze bawutuze bawutuze ku buryo abarundi batazosubira kwicwa n'uwo mugwi n'abavuye muri uwo mugwi baje kubutera ivyo rero ndabihuje n'amatora ariko aba muri Kongo mhm. ncyangaruka ku ruhara rw'abamenyesha makuru abakurikira ibiba muri Kongo bagaca basoma ivyandikirwa mu gihugu cy’u Rwanda barabona bimwe twita tendance mm. mu rwanda naho biciye mu binyamakuru urabona yuko bihaye intumbero y'abaserivateri hmm. y'amatora yo muri kongo hmm. nta kindi kivugwayo nta yindi analinzi ikorwayo amasaha mirongo ibiri n'ane mirongo ibiri n'ane mbere wanashaka na bya binyamakuru bikorera ku miyoboro eh, ya youtube ya fesibuke n'ahandi nta bindi birirwamo ukabona cyane yuko bagwanya umukandida felix tshisekedi ubwo rero urumva umuntu aca abihuza byoroshe kuba meme de victime mhm. dutanguye kuraswa ko n'abantu n'abacumbikiwe na Kongo ariko bakaba bashigikiwe n'igihugu kibanye hajya hirya mu kuvuga abarundi nabo jewe no batwa yuko twavuka tukaza turavugira igihugu cacu tugafasha indongozi zacu kubera mhm. inyuma y'urugamba rwo ku kibuga hariho n'urugamba rwa communication biciye mu itangazamakuru murangiza abarundi biyentereza kuri geopolitique mhm. kugira ngo bavugire igihugu cacu nkaba rero novuga nti ndizeye yuko ya ntambara ya gatatu ya afurika y'isi yose ya afurika bama bikeka cyangwa abapanafitaliste bama bavuga yuko inzobe muri congo atari yo tugiye gushikamwo hmm. nkizera yuko byose ah, byoca mu mahoro mu mwumvikano n'amahoro amatora akaba amahoro akarangira amahoro abatsinzwe bakemera bagashyiraho abanyagihugu bashitse ishaka kuvuga abanyagihugu muri Kongo hanyuma cyane cyane twebwe nk'abarundi kiturabishinga inongozi zacu n'inzego zacu zigatuza uwo mugwi witwa tabara hanyuma ikindi kintu gikomeye cyane ni uko mu by'uburundi bwotegerezwa gukora bitoherera ngaho bujumbura gusa bodenonse mhm. uwo mugwi tabara no muri conseil de sécurité des bakerekana ibikogwa ukora ni ukuvuga bakawukorera nahari barawuzi deja ndibuka yuko hariho abawugize bigeze gufata ibyo bihano mhm, musozera ikintu gisubire gikoregwe ko ni ukuvuga uwo muhari bawudenonse hanyuma unafatirwe n'ibihano hanyuma rero mu kurangiza yego murangiza david Eh, mu kurangiza nagoma ndangirize ku kabazo canke eh, kugira numve ico deo yoshobora kugishikirizako uh-huh. nagoma numve yaciye mu majambo make ku kijanye n'umuzo wa sadeke muri eh, ah, muri congo uh-huh. mbega iyo babona yuko bigiye korosha intambara canke bigiye kuyikomeza iyo babona yuko M23 igiye kubona ubwo yabonye mu myaka iheze canke ubu M23 kubera uburyo bwa gisirikare ifise ibintu bigiye gukomeye gusumba hanyuma ku ruhande rw'iwacu nk'abarundi nashaka yuko nawe nyene yogaruka ku majambo yashikirijwe na nyene icubahiro perezida wacu ndayishimiye Evariste mhm. uko yayakiriye icamwe reka coba kigiye gukurikira nashaka menye umwiyuhezo wiwe kuri majambo murakoze cyane murabariyo umunsi mwiza umwaka turiko turarangiza mu urangize mu mahoro mm. n'umwaka mushasha muhire murakoze murakoze cyane David arangirije ku tubazo tubiri ibindi ari umwihwezo uko wene abona uh, yagarutse ku bitari bike ariko tuno tubazo tubiri umuzo wa Sadeke hari umwizero kuruta yase timbe y'amajambo y'umukuru w'igihugu yashikirije mu ba mwaya kiriye gute ashaka umwihwezo wanyu umuhezo wa sade kugira ngo utegere ni kubanza kurabye n'isi twawuye urabye abashyigikiye ingwano hajya muri Kivu abamye bakokeza bari inyuma badaseruka bakakoresha abandi n’abantu begamiye uruhande twita muri puissance atlantique ibihugu rutura by'iburaya hanyuma rero afurika y'isudu iri ngaha uyu hejeje gushika muri kivu muramenya ni igihugu kiri muri bya bindi bihugu bihanganye na bloc occidental bacita balcon du Congo abo bantu bose banyiranyira muri Kongo nta numwe dafise ambassade ngaha mu Burundi ibujumbura iwacu kandi kuva kera kubera bavuga batugomba kugira icumara muri Kongo hariho poste d'observation ubwirizwa kuba ufise ni poste d'observation y'ibujumbura akazi ko kugarukana ko gufasha kugarukana amahoro muri kano karere yabaye intambwe ikomeye cyane kuko ushima yabaye intambwe icyo cyiyumviro naho nyine kugitanga cye yitaba imana mu kwa kane kwa mirongo nk'uko mubizi icyiyumviro cyiwe twebwe twari twafatanije mu kukinonosora twarakibandanije imyaka icumi irarenga bitugora batugwanya baturasa batuvuga nabi ahi i bujumbura i kigali nibura ya hose waragenda ahantu muhura n'abantu bagwanya ibyiyumviro dufise ariko iyo nama iratebiraba jewe ndabyibuka kuko eh, intererano twatanzemo jewe nayigiyemo nk'userukira ishyirahamwe siride ishyirahamwe siride niyo ryaserukira amashyirahamwe y'abigenga atari mu bya politike ari muri aka karere kose Ico gihe rero twese twaragwanye kugeraho tuvuga tuti bariko baravuga bati mbega conference de grand lac tuzoyishira hehe tushaka kuyishyira mu gihugu kishobora guhurirwamo na bose bose barahurira ku cyumviro cy'uko ari mu burundi mm. ikirazira hangama ngaha aye kuri boulevard du japon genda murabe niho bari ubu rero igiteye agahinda nuko umengo sihiri mm. Eh, kubera ngira ngo idafise uburyo bukwiye mm. mugabo kandi njyana kubera abene kuba bari muri yo batakoresha ingufu zikwiye kugira ngo bubahirize misiyo yari ifise mbe eh, kino kibazo cya david eh, mm. avuze sadeke mbe eyase umuntu yavuga ko byayinaniye mugabo akisadeke yarigeze kandi kugwanya uno mugabo M23 ati uno munsi byoshoboka kandi cyangwa ati hariho nk'ubushobozi bwa gisirikare igihe haba inama ya disabeba bagashiraho ico bita mécanisme de vérification du cessez-le-feu enfin ibintu by'amahoro hanyuma iyo mekanisme ikaba yari ariyo yari ishinzwe kugishyira mu ngiro ibyavuye mu ngwano ya mbere yatewe na barakoze akazi kaboneka ko kugarukana amahoro kuko barakoranye n'abategetsi b'igihugu cya kongo barizigiranira kugeraho baronka n'amanda manda kubandanya bakajya muri kandi nabone umuntu ntiyo kwibagira ko nabone bari muri eyase bari muri eyase eh, ega muri eyase ni ibihugu um, indwi ubuye icya nyuma kigiye muri suda mm. sud suda mugabo barafise igihugu kimwe kimwe kirafite intumbero yacu cyishangije mugabo hariho n'akandi kagwi k'ibihugu aha mvuga icyo mwama mutinya kuvuga mwese mhm. mwe murabitinya kandi sinuva igituma mubitinya kandi ariyo ngorane iyi ngorane ivugirwa mu kabare ivugirwa mu tugwi duto duto ni ibi bijya ngo bita ampire hima gutyo yuko ari abahima n'ababantu bariko barashamirana ntituzigira tubivamo mm. abaturyanisha tuzoguma tubaha ingufu zo kubananya kuturyanisha mm. ariko twobirengera tukavuga tuti nta kintu na kimwe twapfuye cyo tuma tutaja hamwe kugira ngo twubake ibihugu byacu hanyuma twubake afurika birashoboka kandi ati mwakiriye gute amajambo yashikirijwe n'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu yaravuze icyo yumvira kandi yaragize neza kuko iyo mu kanwa ka kizigenza k'igihugu ashitse ahantu avuga ati umwansi dufise n'uyu afashwa na kanaka aba yabihejeje kiba gisigaye ni nk'ibi david avuga ati ni ukumufasha ni ugufasha n'abandi byega kandi leta yo yara mu itangazo mwabonye yarabihakanye timurondere ibibazo mukemure ibibazo ukwanyu bama bahakana ibyo ntawe jewe ndabisomye yuko bahakanye ntibintangaza erega muri diplomasi aba diplomate niko kazi kabo ubwo nabo bavuga kandi nibyo vyagirije nabo ntibibatangaza erega nico yituma nkubwira nti abo bijeje abo vyega ngiyi sije mvuga mhm. niyo yari kufata ya mbere kavuga ati twebwe uko tubibona uvuga ururimi eh, rutomoye ufise ibirego bita utomoye mugabo ukamenya kubivuga no kubishyikiriza kubishyikiriza abandi abamenyesha amakuru nkamwe kugira ngo bimenyekane nayo ubundi ahaye nta muzungu ndakubwire medani none mwebwe muri hehe ibyujuramwe ni kuki mutabivugira hejuru ni kuki ni kuki mutaza kuturaba ni kuki mutagira icyo mu muporopojeje nk'ubu icyo ndiko na poropoza mhm, turangiza turangiza mhm. Nuko leta imwe muri ibi bihugu bihurikiye ngaha muri iri shyirahamwe ngaha irashobora kuvuga ati twihweje ingingo iyi n'iyi n'iyi itugenga turasabye ikibazo nk'iki tucicarire byihuta Reunion d’urgence. muri ayo manama bakumviriza abahinga bakumviriza abafata ingingo hanyuma bagaca bavuga bati tugiye gukora iki hanyuma y'amareta yacu ntiyibaze yuko azobishobora yonyine agasaba abanyagihugu bakabafasha yewe mm-hmm. narasomye ikete kominike amashyirahamwe yo ngaho bujumbura mirongo ine n'atandatu yanditse avuga ko iyo kibazo giherutse kuba mm-hmm. aye mu gatumba ishyirahamwe ndongoye ririmo muri ayo mashyirahamwe ikibazo cy'u Burundi ikibazo cy'aka karere kivugirwa bakahashika mugabo cyane cyane mm-hmm. bakagenda bazi yuko yibize nawe yimifu murakoze cyane ibizi nabi mu eh, abo oye nka muri Kongo reka tu niwashatu bihereze ko aha biragaragara akanya karatujanye eh mugo biragaragara iko uko bizogenda kose uzosinda wese nga muri Kongo abwirizwa kuzomya gutunganya ibiganiro aganire nawe batayibona kumwe